It is written that uh, all the people gathered together. Включаем свое воображение. So let's turn on our imagination. И представляем себе. And let's imagine this. Собрался весь народ. All the people gathered together. Который собирался жить в Израиле. The people that wanted to live in Israel. Там прописано, где сколько чего людей было четко, точно. Неемия знал, сколько людей, сколько животных. And so Nehemiah knew exactly how many people and how many animals were there. Но я не пытался подсчитать это, поверьте мне. But I, I wasn't trying to count that. Но их было много. But there are many people and И вот animals. все эти люди собрались. And all of these people gathered together. Пригласили священников, пригласили левитов. And they invited the priests and the Levites, которые встали перед ними на возвышении who stood before them on high ground. Это мне немножко напоминает демонстрацию. Те, кто жили в Советском Союзе, немного себе могут представить это. This reminds me of a demonstration. Those of you who lived in the Soviet Union can probably imagine something like this. Да я думаю, кто и жил, не жил в Советском Союзе, тоже могут себе представить, как это происходило у нас. And I think even those who never lived in the Soviet Union could probably imagine how the demonstrations happened. Была большая трибуна. There was a big tribune. На ней стояли важные люди. And important people stood on the tribune. И весь остальной народ проходил с флажками и кричал «Ура!». And all the people went past the tribune with flags, uh, shouting «Hooray!». Я думаю, что в, интер- в интернете до сих пор можно найти видео, подобное этому. I think on the internet you could probably still find a video of Но думаю, это собрание не было похоже на то, которое было в Иерусалиме. But I think this meeting wasn't like the one in Jerusalem. Собрался весь народ, All the people gathered together. они стояли, They were standing, и левиты начали читать из закона Божьего. and the Levites started reading from God's law. Я попрошу вас встать. I'm going to ask you to stand up. Сейчас мы будем читать четыре главы Неемии. Right now, we'll be reading four chapters of Nehemiah. Вы готовы? Are you ready? Аллилуйя. А, на самом деле, Actually, они читали не просто четыре главы Неемии. They weren't just reading four chapters of Nehemiah. Написано, они четверть дня читали из закона Божьего. It's written that for a quarter of the day they lived, uh, sorry, they read from the law of God. И четверть дня они каялись в грехах своих. And then for a quarter of the day they, rep- they confess their sins. Для того, чтобы прочувствовать эту атмосферу, я все-таки, когда мы стоим, прочитаю несколько слов. And in order for us to experience that, I'd like to read a few words while you, you are standing. Это написано во Второзаконии, глава номер 5. It's written in Deuteronomy chapter 5. Это заповеди Господни, их все знают. And these are the commandments, everyone knows them. Можно даже не выводить их на экран, я просто прочитаю их вам. I'll just read them to you. Я думаю, каждый из вас понимает, о чем идет речь. Итак, второзаконие. And Представьте, so, что я достал свиток. And so that I took out a tab, a scroll. И стал читать из закона Божьего. And from the law of God. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы светить, хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой – ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда, рукою крепкою, мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой, соблюдай день субботний. Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, э, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среды огня, облака и мрака громогласного. Садитесь. Да, можно прочитать. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Observe the Sabbath day to keep it holy, as the Lord your God commanded you. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your ox or your donkey or any of your livestock or the sojourner who is within your gates, that your um, that your male servant and your female servant may rest as well as you. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. You shall not murder, and you shall not commit adultery, and you shall not steal, and you shall not bear false witness against your neighbor. and you shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, or his male servant, or his female servant, his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Uh, okay. These words the Lord spoke to all your assembly at the mountain out of the midst of the fire, the cloud, and the thick darkness with a loud voice, and he added no more. Аминь. Все эти слова были произнесены перед народом Господа. All of these words were said before the people of God. Все эти слова всегда в нашем сердце. All of these words are always in our hearts. То, что особенно мне нравится, когда Бог провозглашал свою волю перед э, израильским народом. What I especially like is when, uh, when God proclaimed His will before the Israelites. Он говорит: помните, откуда вы вышли. He said, remember where you had come from. Вчера мы общались с одним братом. Yesterday I was talking to a brother. И он говорит, я недавно сел And he said, recently I sat down и стал оценивать свою жизнь. and I started evaluating my life. Мне сейчас 32 года. I'm 32 years old now. С рождения до школы я ничего не помню. I don't remember my life from birth to the, the time that I went to school. От школы до армии помню так. And from when I went to school to when I went to the army, I remember some things, but not much. На 18 лет я познал Господа. But when I was 18, I got to know God. И уже 13 лет я знаю Его. And I've known Him for 13 years. Но из этих 13 лет But out of these 13 years, Он почему-то выделил особенно время, когда Он приходил в церковь, когда молился Ему. this man highlighted, for some reason, the time when he went to church and when he prayed to God. То есть это время Он назвал служением Господу. And this time, he called it serving God. И Он сказал, что этого времени из моих 13 лет было примерно 3 года. And he said that um, out of these 13 years that I've known God, I spent about three years actually serving Him. А 10 лет, говорит, я работал на себя, я зарабатывал деньги. And the, for the other 10 years, I just spent them doing my own stuff, earning money. Мне немножко ж- грустно стало, And I got a little sad when I heard that. потому что у человека есть разделение между служением Господу и своей личной жизнью. Because this man, he, in his mind, had a division between serving God and his own personal life. Когда Господь давал заповеди, When God gave his commandments, Он давал их для того, чтобы люди жили по ним. Это не значит, что когда они приходят в храм Господень, они исполняют эти заповеди. Это не значит, что когда мы приходим в церковь, мы становимся христианами. Бог назвал израильский народ по имени. God gave the Israelites a name. Он дал каждому из нас имя. He gave each and every one of us a name. Он знает каждого из нас персонально. He knows each and every one of us personally. Вы согласны со мной? Do you agree with me? Бог знает меня. God knows me. Он знает мое имя. God knows my name. Аллилуйя. Что это значит? What does it mean? Это значит, что он знает, на что я способен. That means he knows what I'm able to do. Что я хочу делать? And what I want to do. К чему я стремлюсь? What I aim to do. И относится ко мне согласно тому, что он знает обо мне. And he treats me according to what he knows about me. Когда приходят трудности, When difficulties come, Бог знает, как мы можем поступить в них. God knows how we will probably react to them. И его реакция относительно наших действий тоже может быть предсказуема. And his reaction to our actions is also predictable. Так вот, был прочитан закон перед народом Израиля. And so the law was read before the Israelites. И весь народ – and all the people, начиная от начальствующих князей, священников, левитов, uh, all the people, including the priests and the Levites, и даже тех людей, которые присоединились к израильскому народу, которые хотели жить по законам Израиля, and even those people who weren't Israelites at first, but they joined the Israelites because they wanted to live according to the law of God, они клялись, что они будут исполнять эти законы. they swore that they would obey these laws. Они провозглашали на себя проклятие, если они не будут исполнять этих законов. They uh, put a curse on themselves if they wouldn't um, obey these laws. Представьте себе, весь народ Imagine all the people стоит и говорит «Аминь». Is standing and saying amen. Мы хотим жить так. This is how we want to live. То, что меня больше всего порадовало или, не знаю, то, что меня радует в этом месте Писания, что другие народы тоже захотели присоединиться и жить по Божьим законам. What makes me really happy when I read this passage is that other people from other nations wanted to join the Israelites and live according to God's law. И все сказали аминь. And everyone said amen. Далее. Further on. Некоторые люди остались жить в Иерусалиме. Uh, Some people continued to live in Jerusalem. Некоторые люди собрались жить в городах вокруг Иерусалима. And some people started living in the cities around Jerusalem. Но прежде чем они разошлись, But before they went in their own directions, они устроили праздник. They had a celebration, a feast. Написано, после освящения стены Неемия пригласил левитов, два больших хора. It's written that after the освящение. sanctification подойдет, um, of the wall, что-то, Он пригласил левитов, певцов. N- Nehemiah invited the Le- Levites, the singers, the, what, the dedication of the wall, yeah. И эти два больших хора шли друг другу навстречу. And uh, all these people went эти певцы шли друг другу навстречу по стене. Okay, and the singers they went along the wall and to meet with each other. И часть народа шла за одним хором, а часть народа шла за другим хором. And a part of the people were following one chorus of singers, and the other part of the people was following the other chorus of singers. И они сошлись возле храма And then they came together near the temple, и стали петь песни. and they started singing songs. И в этом месте Писания написано, что Бог наполнил, наполнил радостью весь народ. And here it's written that God put a joy in the people's hearts Потому что цель была достигнута. because the goal was met. Они хотели, чтобы город был восстановлен. They wanted the city to be restored. Насколько глубоко кто хотел, чтобы город был восстановлен, мы посмотрим чуть позже. Uh, later on, we'll talk about how much each person wanted the city to be restored. Но тем не менее, в этот момент они все радовались. But at that moment, they all rejoiced. Друзья, праздники – это хорошо. Uh, my friends, celebrations are great. Покушать – это хорошо. To eat, it's wonderful. Согласны? Do you agree? Мы любим праздники. We love celebrations. Нам, мы можем придумать себе праздники we can come up with a celebration Но есть действительно праздники, которые на самом деле хочется отметить. there are holidays that we really want to celebrate. Это мой день рождения. That's my birthday. Нет, неправильно. No, it's wrong. А, Светин день рождения. Она громче всех oh. говорит, что нет, нельзя. <laughs> Значит, Светин день рождения. Mm-hmm. Тоже нет? Нет. Наверное, Рождество, Пасха, да? Это нам нравится. So Christmas, Easter. А знаете, в Библии написано, когда братья собираются вместе, это тоже праздник. Когда сестры собираются вместе, это тоже праздник. When the brothers and sisters of Christ gather together, that's a celebration. Но каждое воскресенье, когда мы все собираемся вместе, это тоже праздник. And every Sunday, when all of us gather together, that's a celebration. Потому что мы все вместе празднуем, что Бог делает в нашей жизни. Because we are celebrating what God is doing in our lives. Потому что мы все вместе празднуем, что мы живы еще. Because all of us are celebrating that we are still alive. Кто-то меня спросил сегодня, как дела? Я говорю, жив еще. Uh, someone asked me today how I was feeling, and I said, well, I'm still alive. Слава Богу, что я жив еще. Thank God that I'm still alive. Я дышу. I'm breathing. Я могу улыбаться. I can smile. Или не могу улыбаться. Or I can't smile. Но Бог обещал быть в каждое мгновение нашей жизни вместе с нами. But God promised that He would be with us every day of our lives. Нужно помнить о том, откуда мы вышли. We need to remember where we came from. Вы помните, откуда вы вышли? Do you remember where you came from? Помните, кем мы были до того, как узнали Господа? Do you remember who we were before we came to know God? Я слишком хорошо помню, и до сих пор меня может дергать от того, что я помню. I remember too clearly. Sometimes I get uncomfortable just thinking about my life, the way my life was before I met God. И я благодарен Господу за то, что я живой сегодня. And I'm so grateful to God that I'm alive today. И именно это является целью закона, который дал Господь для каждого человека. And that is the purpose of the law that God has given to every person. Чтобы мы помнили, For us to remember кем мы были who we were, и кем мы сегодня являемся. And who we are today. А сегодня мы являемся детьми Божьими. And today we are the children of God. Детьми, которые имеют Отца. We are children who have a father. И Отца, который не наказывает. A father who doesn't punish. Написано, что он до третьего, четвертого рода проклинает тех, кто ненавидит его. It's written that to the third and fourth generation he curses those who hate him. Но до тысячи родов благословляет любящих Его. But to the thousands generation he blesses those who love him. В книге Неемии есть одно место Писания, когда левиты провозглашают дела Господа. In the book of Nehemiah there is one piece of scripture where the Levites proclaim дела Господа. Uh, the deeds of God. Они говорят, что ты любящий милость, любящий миловать. And they say, God loves to be merciful. Иногда мне нужно два переводчика. <laughs> Sometimes I need two translators. Стелла, если что, я к тебе обращусь, хорошо? Бог, любящий миловать. God loves to be merciful. Левиты произносят молитву. The Levites say a prayer. Они вспоминают всю историю Израиля. They remember uh, Israel's history. от Авраама And they talk about that history from Abraham и до настоящих дней. and to the present time. В этой молитве они напоминают сами себе, кем они были. And in that prayer, they remind themselves of what they had been like. Но тем самым они в конце сказали, что мы хотим быть Твоими, Господь. But then in the end, they said, We want to be yours, God. И Бог сказал, хорошо. And God said, okay. Но что происходит дальше? what happens next? Праздники отшумели. The celebration is over. Праздник был грандиозный. The celebration was big. Написано, что звук праздника было в Иерусалиме было слышно очень далеко. It's written that uh, the celebration was so loud that people in other towns far away could hear it. Это значит, что они просто сидели и кушали. Does it mean, does the celebration mean that they were just sitting and eating? Нет. No. Это значит, что всем соседям было хотелось позвать полицию, но ее не было просто. No, a celebration for them was that all the neighbors wanted to call the police, but there wasn't police because they were being so loud. They were celebrating so loudly. Это было очень громко. It was very loud. Воскресенье – это время, когда мы можем праздновать с радостью. Sunday is a time for us to celebrate joyfully, Не тихо. not quietly, Но полицию тоже не хотелось бы видеть здесь. but uh, we don't want to see the police here either. so. Да? Они провозгласили, что они с этим согласны. And they proclaimed that they agreed with it. Назначили служителей в храме. They appointed servants in the temple. Служение в храме было очень четко организовано. And the service in the temple was very organized. Всегда, как говоря, когда говорят о служении в храме, я всегда думаю о воскресном служении. When I hear someone talking about service in the temple, I always think about the Sunday service. Но служение в храме было очень четко организовано. But the service in that temple was very uh, organized. И в этой организации участвовал весь народ. And all the people took part in that or, the organization. Хотите доказательств? The service. Do you want proof? Вы мне верите? Do you believe me? Помашите, пожалуйста, нет. Please say no. Мне хочется доказать вам, что весь народ участвовал в служении. Because I want to prove to you that all the people took part in the celebrate in the service. Было составлено расписание. And there was a schedule. Когда, в какое время, when and what time, кто who привозит дрова в храм. Brings logs into the temple to be burned. Для чего? For what? Для того, чтобы на жертвеннике всегда горел огонь. So that there would always be fire at the place of sacrifice. Каждый человек принимал участие в служении храма. Every person took part in the temple service. Но это еще не все. But that's not all. Каждый человек Every person обязался, um, uh, committed дал to, обещание, he promised, отдавать десятую часть to give a tenth в храм, uh, of his profits to the temple для того, чтобы в храме была пища. so that there would always be food in the temple. Для того, чтобы в храме всегда было, всегда происходили жертвоприношения. So that people will continue to bring sacrifices. Каждый Every person дал обещание. gave a promise. Это не проповедь о десятине, друзья. And this is not a sermon about tithing. Это проповедь о том, что мы все вместе являемся народом. I'm just saying that all of us, we are a nation. Мы народ Божий. We are God's nation. Аллилуйя. Странно даже, что Музыканты не выскочили, не стали играть на гитаре. It's actually kind of strange that the worship team didn't come up and like start worshiping now. Мы народ Божий. We are God's people. Аллилуйя! Аминь. И все мы призваны служить в теле Господа. And we are all called to serve Christ. Когда-то давно у нас была традиция раздавать конфеты, помните? Кто помнит? A while ago, we had a tradition to give out candy. Who remembers it? И у каждого была конфета. And everyone had one candy. Бог каждому дал конфету. God gave everyone a candy. И мы вправе съесть ее сами And we have a right to eat it ourselves Или отдать ее кому-то. Or to give it to someone. Может быть, поменяться с кем-то. Maybe to exchange with someone. Но у каждого из нас есть конфета. But each and every one of us has a sweet. И каждый из нас and each and every one of us может послужить, может принять участие в служении. Can serve and take part in the ministry. Мало этого, um, кроме этого, Besides that, каждому было уделено место, где жить. was given a place to live. У каждого был, было место, за которое он нес ответственность. had a place that he was responsible for. Они возделывали землю. They worked the ground. единственное, что от них просилось, soil. – And the only thing that was required of them не ходить в субботу в Иерусалим и не торговать. is to not go to Jerusalem on, sun, on the Sabbath and not uh, sell, Не покупать ничего. and not buy. Посвятите этот го- день просто Господу. To just devote that day to God, Отдохнуть в этот день. to rest on the Sabbath. Мы отдыхаем один день в неделю. We rest one day a week. Или не отдыхаем? Do we rest one day a week? Я, опять же таки, друзья, я не провозглашаю субботство сегодня здесь, тоже поймите меня правильно. And I just want to make sure I'm not uh, saying that we all have to observe the Sabbath. I'm not talking about the Sabbath. Но нам нужно время для того, чтобы отдыхать. But we really need time to rest. Нам нужно время, когда мы можем просто прийти к Господу и поклониться Ему. We need a time when we can just come to God and worship Him. Это очень нам нужно. We need that. It's very important. Это жизненно необходимо. That, that's extremely important. That's vital вот to us. Я могу найти очень много слов для того, чтобы сказать, как это важно. There are many words that I can use to say how important this is. Это абсолютно важно. It's extremely, absolutely important. Абсолютно. It's very important. Это наша жизнь. It's our life. От этого зависит наша жизнь. And our life depends on it. Поэтому наша жизнь наполнена Господом не два часа в неделю. And our lives aren't filled with God on two days a week. Two, two hours a week, I'm sorry, two hours. Mm-hmm. Но 24 на 7, как сейчас But 24 любят, hours, 7 days a week. Как любят писать в рекламе, 24 на 7. As we see in commercials, 24-7. Господь всегда с нами. God is always with us. И мы всегда с Ним. And we are always with Him. И в любой момент нашей жизни мы можем поучаствовать в Его деле здесь, на этой земле. And at any uh, time of our lives we can take part in doing His will here on earth. Аминь. Но что происходит дальше? What happens next? Нееме нужно было отлучиться, съездить царю. Nehemiah needed to go to the king. Он уезжает. He goes to the king. Вроде бы сделано все правильно. And it seems like everything was done correctly. Он уехал. He went to the king. Но в то время это не происходило там за один день. Он уехал к царю и вернулся обратно. But it didn't just take one day for him to go to the king and then come back. Даже если ты едешь на коне, все равно это очень долгий путь. Um, even if you go on horseback, that's still a very long way. И пока он уехал, And while he was gone, люди начали продавать в субботу, people started selling on the Sabbath. начали покупать в субботу. They started buying on the Sabbath. Были комнаты в храме, которые принадлежали для приношений. They were, there were rooms in the temple that were for the offering. которых, в которых хранились приношения. Um, the offerings were kept there. И даже в эти комнаты умудрились заселить каких-то левых людей вообще. And somehow some people uh, started living in those rooms of the temple. Кто-то подсуетился. Someone did some things that they weren't supposed to do. И раз уже живет в храме. And uh, they're living in the temple now. Представляете, раз кто-то на халяву живет в октябрьской гостинице. So just imagine someone living here in the hotel without paying anything, just, just living here. Просто живет здесь. В воскресенье раз проснулся, пришел на служение. Ха, классно. Just, I mean, he wakes up on Sunday and he's here in church. He doesn't have to go anywhere. Не надо никуда ходить, не надо мерзнуть. Yeah, you don't have to go outside, go to church, like здесь get cold. Даже завтракать не надо, тут всегда чай обычно есть. Don't even have to have breakfast, there's always tea here. А после служения еще чай есть, и можно пообедать. And then after the service there's more tea, so you can have lunch. И вот одна семья так устроилась хорошо. And so um, at that time, one family They, they took advantage of that. Субботнее поклонение. О, мы здесь самые первые. So Sabbath worship. Oh, we're here. We're, fir- we're the first ones here. Mm, классно. Oh. Многие завидовали им. And so many people were jealous of them. Я бы тоже хотел жить в гостинице Октябрьской на халяву. And they were saying, oh, I'd like to live in um, the hotel Октябрьская also without paying anything. Но прелесть в том, что эта комната предназначалась для пожертвований. But thing is, that room was meant to be a room for offerings. Нам тоже хочется иметь комнату для пожертвований. We also want to have a room for offerings. Не бочоночки вот эти красные для пожертвований. Not just the little baskets. А комнату like для пожертвований, представляете, да? But a room for offering. Can you imagine that? Время пожертвований все выстраиваются в очередь с мешками там a time for offering, and everyone stand, gets in line with like big bags. Мешки денег. Bags of money. Картошки. Bags of potatoes. Капусты. Cabbage. И в комнату в эту раз. And in that room, just put it there. Аллилуйя. Зато, зато есть чем накормить нуждающихся. But then there will be something to give to the needy. И Бог говорит, мечты сбываются. Вот у меня есть такая мечта. And God says, dreams come true, so I, that's my dream. Аллилуйя. Слава Богу. Буквально прошло, ну не знаю, Неемия, может быть, полгода отсутствовал. Может быть. So Nehemiah, when, when he was gone to see the king, he was absent for maybe like six months. Так что же это было в тот момент, когда освещались стены Иерусалима? Um, что, что, что же это было? Что же это было so, за действие для людей? А, что же происходило в сердце тех людей, которые провозглашали, что да будем мы прокляты, если мы не будем поступать по этому закону. What was happening in the hearts of those people who were saying, let us be cursed if we don't obey the law of God? У меня лишь одно подозрение. Um, I just I have one suspicion что люди делали, как все. I'm just thinking that um, when the people were doing that, they were just acting as a group. Что на самом деле их жизнь была направлена на удовлетворение своих потребностей. I think that actually they were more focused on satisfying their own needs. Если вспомнить всю книгу Неемии, Nehemiah, мы можем вспомнить положение Израиля в то время. Uh, Большинство народа находится в рабстве. Most of the people are in slavery. Города и села разрушены. Cities and towns are destroyed. Все уничтожено. Everything is destroyed. Земля не приносит плода. Uh, the soil doesn't bear any fruit. Но представьте, вдруг все начало восстанавливаться. And then imagine, everything was restored. И вот эти люди, это как просто логически, если смотреть на это, вот эти люди присоединились к тому благословению, которое дал Господь. And so uh, those people, they just joined in the blessing that God had given. Для них было важно, чтобы их место them, it was just important that their place приносила плоды. Would bring fruit. Для них было важно, чтобы у них была еда. For them, it was important to have food. Для них было важно, чтобы у них были деньги. To have money. Чем все остальное. Мы согласны на все, что угодно, только дайте нам капусту, пожалуйста. And then anything else. So they agreed to do everything, even uh, to promise to follow the law of God, if it would allow them to take part in the blessings. Мы согласны на что угодно, только чтобы звенело у меня в кармане. So we can agree to do anything, so just so that we could fill our pockets. Я согласен с чем угодно, только не выгоняйте меня, пожалуйста, с моего куска земли. I mean, people were thinking, I, I'm ready to do anything, just let me keep my piece of land. И мне кажется, что много таких людей было среди Израиля. And I'm thinking that probably there are many people um, in Israel like that. То есть вы представляете себе атмосферу всего этого? So can you imagine the atmosphere of that? По крайней мере, постарайтесь представить себе атмосферу того, что творилось тогда. At least try to imagine the atmosphere of what was happening then. То есть ну, все законы, которые они провозглашали, если мы будем читать буквально, что там написано. So all the laws that they proclaimed, if we read them like word for word, они обещали, мы не будем торговать в субботу, I mean, these people promised we will. They they were saying we will not sell on the Sabbath. мы будем отдавать десятины, мы будем приносить пожертвования в храм. We will give a tenth of our profits to the temple. Мы не будем выдавать своих дочерей за чужеземцев. We will not give our daughters in marriage to uh, people from other nations. Но все это успело произойти за тот короткий период времени, пока Неемии не было. But they did all that in the very short time that Nehemiah was absent. Написано, что некоторые отдали своих дочерей за других чужеземцев. It's written that many um, of the Israelites gave their daughters in marriage to the man and to the Gentiles. Даже так, что дети не могли разговаривать на, изра... на еврейском народе, на еврейском языке, на иврите. And so the children in those mixed families, they didn't even know Hebrew. Они не могли говорить на нем. They, they Они говорили на Hebrew. других языках. They spoke other languages. Комнату, комнату, которая принадлежала, сдали в аренду, которая принадлежали для десятины приношений, сдали в аренду. Uh, they rented out the room that was meant for the offering. Продают, покупают. В общем, жизнь течет своим чередом. So they're selling, they're buying, and they're doing their own thing. И вот Неемия возвращается. And, and so Nehemiah returns. Я думаю, что они все были, ну, грубо говоря, волосатыми людьми. And um, just, I, I think they were all hairy people. Когда он увидел все, что происходит, у него не только борода зашевелилась. And so when he saw what was happening, I think his beard started like uh, moving. Но и волосы под And then чебретейкой стали. Yeah, and his the hair on his head stood up. Как это называется? Шапочка у них, не помните? Yeah, yeah, and and the little hat that he had on his head, it just like. Flew <laughs> off, sorry. Даже она поднялась. Yeah. Я вчера встретил, э, видел, все знаете Какули, нашего дорогого брата. Uh, yesterday I saw our dear brother Kakulin. Пастор церкви всех народов. The pastor of the church of all nations. Он вернулся с молитвы с мессианскими евреями. Он молился вместе с мессианскими евреями. А, and uh, he had been praying with the messianic Jews. Вот он приехал вот с такой шапочкой. And he returned with a little hat. Так вот, Неемия, когда заехал в город, он просто был в шоке. And so when Nehemiah returned, he was shocked. Когда мы читаем Библию, очень трудно увидеть эмоции в ней. When you read the Bible, it's very hard to see emotions in it. Но по поведению человека очень легко увидеть, как он отнесся к тому, что происходит. But by his behavior, we can uh, tell his reaction to what was happening. Написано, что он выкинул все вещи из комнаты. And it's written that he came into the temple and he, um, in, into that room that was meant for offering, and he threw out all the things of the people that were living there. Наверняка оттаскал за бороды всех священников, кто на это видел, но не остановил этого. Оттаскал за бороды. Ну, Ah, the skulls of wood. At the falls. Okay, so he probably pulled by the beards all the priests. кто видел это и не остановил? Um, those who saw what, what was happening, the wrongdoings in Israel, and they, they didn't stop it. Написано, что он поставил других людей возле этих комнат, которые, которые были верными. And Nehemiah says that he appointed other people, uh, people who were loyal and devoted eh, in the midst of everything. He appointed those people in the rooms. Выгнал всех из Иерусалима и сказал, чтобы вы сюда шагу не вступали в субботу для того, чтобы торговать. And he drove out all those people who didn't obey the law И он, при... out of Israel. он приказал закрыть ворота And he ordered to close the gates в пятницу вечером on Friday evening до воскресенья утром, and to Monday morning чтобы никто не мог зайти туда. so that no one would be able to enter. Но торгов, торгов, от торговцев просто так не отделаешься, понимаете? But it wasn't so easy to drive out the salesmen. Кто когда-нибудь сталкивался с людьми, которые хотели вам что-то продать? А, На многих магазинах есть надпись «Торговым агентам не входить». On many stores there is a sign that says um, is, uh, salesmen aren't welcome. Одно время я тоже был торговым агентом. Actually, at one time I was also a salesperson. Я работал в канадской компании, так называемой. I worked in a Canadian company. Нам нужно было ходить в галстуке, в рубашке. We needed to wear a tie and a nice shirt. Но продавали мы детские книги, понимаете? But we sold children's books. Добрый день, канадская компания. Good morning, this is a Canadian company. Сегодня у нас акция, посмотрите, пожалуйста. Okay, we have a sale today. Идешь за человеком, пока он у тебя не купит ее, понимаете? And I had to follow a person until he would buy the book Потому что твой заработок зависит от того, сколько ты продашь. because my livelihood depended on it. И вот именно такие торговцы пришли в Иерусалим. And so those salespeople, they came to Jerusalem. Ну ладно, перед носом дверь закрыли, ладно, мы здесь посидим, подождем. And so even though Nehemiah had shut the gate, they just said, oh, that's okay, we'll just sit here and wait. Раз посидели, So they sat one time. Неемия посмотрел на это все. Nehemiah looked at all of that. Вторая суббота, они снова сидят. The second Sabbath, they're there again. Он тогда вышел и им сказал, если вы еще раз сюда придете. And then Nehemiah, he just got mad and he came out and said, if you come here one more time, вы пожалеете. You will regret it. Мягко выражаясь. To say softly. Если говорить политкорректно, торговым агентам в субботу вход запрещен. So, so to be politically correct, on Sabbath, um, the salespeople are not welcome. Мы вам не рады. Yeah, we're, we're not happy when you come. <laughs> Он отругал всех, кого только смог. So he punished everyone that he could. Но порядок был восстановлен. But order was restored. Я думаю, что многие люди, может быть, поняли наконец, для чего это было нужно. And I think that many people probably realized why Nehemiah did that. Когда я читаю этот отрывок Писания, мне очень странно, очень интересно следить за, за психологией людей. And when I read that passage, for me it's very interesting to see the psychology of the people. То есть люди, которые буквально вчера so those people who just a day before они в молитве говорили, Ты вывел нас из земли египетской, из страны рабства. In prayer they were saying, um, Oh God, you, you uh, made us come out of slavery. Ты дал нам свои законы. You gave us your laws. И когда мы их исполняли, мы процветали. And we, when we obeyed your laws, we prospered. А когда переставали их исполнять, то к нам приходила беда. Uh, И вот буквально только что с нами случилось то же самое. Господь, пожалуйста, прости нас, мы хотим исполнять Твои законы. Uh, И Бог по великой милости своей обращался к ним. Давал им спасение. And he gave them salvation. Буквально вот только что это произошло, и снова мы наступаем в то, so откуда вы. God was merciful to them, uh, and then they just turned their backs on God and did their thing again. Это как в анекдоте. There's this joke. Это как в шутке. Мужик, один мужчина падает с 12 этажа. One man falls from the 12th floor, летит и кричит, Господи, пожалуйста, спаси меня. and while he's flying, he's saying, God, God, please, for, please save me. Пить брошу, I'll stop drinking. курить брошу. I'll stop smoking. Буду жить со своей женой. I will live with my wife. Буду любить своих детей. I will love my children. Только спаси меня. Just please save me. Падает на кусты, встает, как ни в чем не бывало. He falls on the bushes and he gets up as if nothing had happened. Чего только со страху не наговоришь. Just, oh, while I was so scared, I, I said these crazy things. Похоже на нас? Is that like us? Пускай не, так, не такой короткий промежуток времени. Maybe not such a short period of time. Но поверьте мне, у каждого из нас будет время, когда мы будем чувствовать себя в безопасности. Believe me, all of us will have a time when we will feel safe. У кого-то было такое время. Uh, maybe you had a time like that. У кого-то будет еще такое время. Maybe you will have a time like that in the future. Но каждый из нас переживет это время благоденствия. Благоденствия, Хорошего, это хорошее время, когда мы чувствуем себя в безопасности. And that's a good time when we feel safe. У нас есть деньги. We have money. У нас хорошая работа. We have a good job. У нас есть машина. We have a car. Но ну, это представление советского человека о, хорошем, о хорошей жизни. This is how a Russian would imagine good life. Дача. We квартира. have dacha, an apartment. Машина. Car. Любящая жена. A loving wife. Красавец. Beautiful wife. Муж. Handsome husband. Все это есть у нас. We have all that. И мы живем и наслаждаемся. And we are living and enjoying it. И приходит время, and the time comes, когда мы просто забываем быть благодарными. When we just forget to be thankful. И это может происходить не раз и не два. And this can happen more than once. Вся прелесть и красота жизни с Богом это в том, что видеть благодарность и видеть радость, видеть Его руку во всякое время нашей жизни. The best thing about walking with God is seeing His hand on every moment of our lives and every aspect of our lives. Очень велико искушение сказать, что моя рука это сделала. It's very tempting to say, I did it myself. Я это сделал. I did it. Я всего этого достиг. I've accomplished all of this. И я с этим, что хочу, то и делаю. And I can do whatever I want with it. Очень великое искушение. It's very tempting. Понимаете, это может сейчас для нас звучать как просто слова. I mean, for now, it could just sound like words. И некоторые думают, дожить бы до такого времени, когда мы будем благоденствовать. And so, pro- so probably some of you are thinking, well, I'd like to have a time when I'll just um, be able to be thankful, Быть самодостаточным. be self sufficient. Но поверьте мне, друзья, But believe me, my friends, вся красота в том, чтобы быть благодарным Господу в любое время. um, the thing is that we have to be thankful to God at any time. And that's the beauty of our Christian lives. И не забывать то, что Он сделал для нас. And we shouldn't forget all the wonderful things that He has done Наша for us. жизнь может быть устроена четко от и до, от заглавной буквы «Я» до конечной буквы «О». Okay. Um, четко, если я не поняла Наша жизнь может устроена быть четко – все может лежать по полочкам. Okay. Um, we can have like our lives very organized. Все может работать четко. Everything could be working the way it should be working. Но если в этом мы не приносим, в это, в это время мы не отдаем отчет о себе, если мы не отдаем благодарности Господу. But if at that time when everything is going smoothly, if we don't give thanks to God, это будет недолгим. then this wonderful time in our lives will not last long. Такая жизнь не будет долгой. That kind of life will not last long. А по мне так лучше пригоршня с Господом. И Лучше немножко, но с Okay, Господом. but for me, it's better to have little, but be with God, be walking with God, чем иметь кучу богатства и не спать. Than to have plenty of riches and sleepless nights. Когда я читаю эту книгу, When I read this book, я вижу свою жизнь. I see my life. Она была разрушена. It was crushed and destroyed. Разрушена полностью. Completely destroyed. И в основном из-за моих ошибок. And mostly because of my own mistakes. Как Бог захотел восстановить меня. Um, and как Бог захотел восстановить меня. And how God wanted to restore me. Как Он нашел способ для того, чтобы восстановить меня. And how he found a way to restore me. Он нашел людей, которые пришли и помогли мне узнать Его. He brought people onto my life who helped me to get to know Him. Как мы вместе с Богом потом учились, как организовывать свою жизнь. And how we, together with God, learned to organize our lives. Как я ошибался и падал. How I made mistakes and fell down. Как я отворачивался от Господа. How I turned my back on God Или прятался от Него. or hid from God. Но все это время Господь был со мной. But all this time, God was with me. Показывал на мои ошибки. He showed me my mistakes. И мы восстанавливали свои ошибки вместе с ним. And God and I restored my mistakes. Это книга о строительстве. This is a book about building. О строительстве каждого из нас лично. About building our personalities, ourselves. И о строительстве церкви. And about building the church. Церкви как общество людей, которые ищут Господа. Church is a society of people who seeks God, who seek God. Аминь. Когда мы читаем эту книгу, When we read this book, мы можем видеть себя. we can see ourselves. Себя лично. We can see ourselves И personally, того, что происходит вокруг. and we can see what's happening around. Когда мы изучали эту книгу, When we studied this book, мы видели проблемы, we saw problems, мы видели врагов, we saw enemies, мы видели конец. we saw the end. конец всего этого Господь. And the end of all this is Который хочет быть со своим народом. Кому-то торговый агент звонит. Okay, one sales agent is calling someone. Аминь. Ну, в смысле, не торговый агент звонит. Not to, not to the fact that. А в смысле того, что Бог хочет быть с нами. Бог хочет быть с нами. Он всегда хочет быть рядом с нами. Пожалуйста, держите это глубоко в сердце своем. And Если мы совершаем ошибки, Бог хочет направлять и исправлять нас. Мне очень нравится это место Писания в книге Неемии. I really like this piece of scripture in the book of Nehemiah, где говорится, что Бог любит миловать. where it says that God loves to show mercy. Аминь.